zum Asari, der Bratan hat Hunger auf Schemschem und Darby, du weißt Red dich zu Pico, ich geb dir ne Rückhand und du dich nicht direkt im Kreis Lass deine Filme, ich chill mit einer Kach beim Hotel und wir gehen rein 2000 Euro minus auf Konto, doch Schnitt Trägt die Gang-Shit, dicker auf Hektik Waller dich einmal durch, nimm das Hattrick Kicke dich und deine Karate-Technik Gab ihn nicht Henrik, grüne Blüten Volle Tüten von miesen Typen Fick auf die Rapper, sind alles Küken Eure Texte sind alt, schon wie Hieroglyphen Ich muss Steine packen, Kunden warten Bring ihnen das Zeug und stell keine Fragen Gripus im Dunkeln wie kleine Rassen Mach den Ofen an, ich muss Brötchen backen, ja Keqë ma sari dhe brata në të nga Shem që mundar bi Dubajs Brata në Dubajs E ti piku i shkip të në rëkan Të ndu që direkt në krajs Nas të në që vetë nga ka fajnë Modelon flegi e lajnë e lajnë Minute. Der Richter entschied die tote Karte, dass er sechs Jahre Haft für den Kopf der Bande ist und Kaffee, Prata. Fick dein Babo, Bitches auf Kokain, tanzen Tango. Bring dir das Zeug zu wie Lieferando. 300 Tacho, Berlin, Chicago. Fick mal auf die Map, ich bin jeden Tag bei. Das heißt, ich fick jeden Tag ein. Bitches sagen jeden Tag hi. hi. Und ich, ich bin jeden Tag hi. Brat an, ich komm und ich baller. Ja. Rapper sehen aus wie Veganer, ja. Ich mach die Batzen für Mama. Ich bin Ukrainer, fick Amerikaner. Sie rappen und machen auf Stars. Ja. Erzählen vom Batzen mit Tasch. Batzen mit Tasch. Ach, rede nicht viel, ihr seid alles nur Läufer mit Beckett im Arsch. Beckett Arsch. Sie rappen und machen auf Stars. Ja. ja. Bra. Ja. Bra, bra, bra, bra, bra. Geh zu Masari, der Bratan hat Hunger auf Schöpfchen und Darby, du weißt. Red du Pico, ich geb dir ne Rückhand und du drehst dich direkt im Kreis Lass deine Filme, ich chill mit der Kafka im Hotel und pflege ihr Lines 2000 Euro Minus auf Konto, doch hätte für 4 um mein Hals Bitte mal sorry, der Bratan hat Hunger auf Schimschim und Darby, du weißt Red du Pico, ich geb dir ne Rückhand und du drehst dich direkt im Kreis Lass deine Filme, ich chill mit der Kafka im 行啊。